Серпень згасає літо. Востаннє іду до тебе. Мабуть, забувся вітер, зорі розвісить на небі. Північ, як чорний спалах, роса, мов холодні сльози, вгорі у кошлатих хмарах спіють осінні грози. Осінь в душі розлита, осінь у кожнім слові тихо погасло літо. Останнє літо любові.